se arregla un poquito y sí, de sí, abajo sí, también. de arriba le arreglamos. i estem assistint a una de les classes de Júlia Relancio, modista oficial dels vestits de ses majestats, els Reis d'Orient de Cornellà i membre del Consell Municipal de la Dona, una dona que des de fa més de tres dècades dona classes de costura a aquelles persones marginades de Cornellà. Era una espinita clavada que yo tenía que ayudar a las, sobre todo a las mujeres. En aquel momento me preocupaban pues las chicas que las veía por las calles sin, sin control, sin ganas de hacer nada, sin estudiar, sin nada. Y yo decía, bueno, pues lo que yo tengo igual se lo puedo dar y la saco un poquito de ahí. Bueno, era un sueño. Y alguna, alguna aprendió. Julia Relancio, aragonesa de naixement i amb el cor dividit entre el País Basc i Catalunya, té 66 anys, 3 nets i 2 fills. És una dona lluitadora que, com moltes altres, va començar la seva pròpia batalla dins de casa seva. En un principio mi marido no me dejaba coser, no me dejaba eh, pues eh, trabajar él, ya sabes, los machistas, de antes eh, trabajo yo y tú no. Entonces, poquito a poco empecé a coser y cuando llegué aquí a Barcelona, yo creía que era importante sacarme el título de patronaje industrial y la misma profesora que me enseñó me dijo, patenta el tuyo que es mejor que el mío. <laughs> y bueno, Mira, lo patenté y la verdad es que ya te digo, ha sido una investigación constante y lo sigue siendo porque yo no dejo de aprender diariamente. Petita d'estatura però gran de cor, a la seva edat encara continua aprenent. Mira les coses amb la il·lusió dels nens i la llum dels seus ulls també s'ha convertit en la llum de moltes veïnes de Cornellà que gràcies a aquesta dona han après una professió. Per aquest motiu, la ciutat li va retre homenatge aquest any lliurant-li un dels Premis Solidaris Ciutat de Cornellà. Compartir este premi con toda la gente que ha hecho posible que yo no baje la guardia. Julia Relancio, una dona que sense estudis ha patentat un sistema de patronatge industrial y ha donat una segona oportunitat a moltes donas de Cornellà. Tenemos que hacer las cosas muy bien y si no, mejor no hacerlas. ¿De acuerdo? Pues de blé.